Esalamu alaikum, pitanje nije u vezi sa temom, ali molim vas za savjet, e, savjet na koji način, ako možete da pojasnite po kuransko-hadijskim tekstovima, se uništavaju zapisi. Bismillahirrahmanirrahim. Znači, svaki zapis, ono što nađemo toga, pravno da spalimo. Znači, bilo kakav znači, vid, sihra ili nečega, stavimo u vatru. Spominjam, Allah govora, bismillah, spalimo to.